بسم الله الرحمن الرحيم ऐं सूरत मामिनून पढ़ूं पिया सिंधीअ में हुन जी तर्जुमे करण जी कोशिशि था करियूं इन लज़ीन ला योमिनून बिल आख़िरत हाणे चोहतरि नंबर आयत खां वरी शुरू कंदासीं इनशा इन लज़ीन ला योमिनून बिल आख़िरत अन सिरात लनाखिबून ऐं जेके माण्हू नथा मञीन ला योमिनून बिल आख़िरत आख़िरत खे अॼु सि राति सिधे रस्तो जेको आहे उनखां नाखीबून उनखां लड़ी पवंदड़ आहिनि लड़ी वेंदड़ आहिनि उने खां हटी वेंदड़ आहिनि उनखां मायूस थी वेंदड़ आहिनि उनखां ना ख़ुशि थी वेंदड़ आहिनि हीउ जेको नकब जी माना इन लिहाज़ खां मायूस थो थिए ख़ुशिन ख़ुशि नथो थिए उन ॻाल्हि ते राज़ी नथो थिए उन ॻाल्हि ते या उन खां टर्न असाइड गोआवे मनो ॿिए पासे वञी हलियो माण्हू इन नखे माना में हिन खां अॻ में लफ़्ज़ आयोकाव तन किसून तन क़िसून में इहो माना नक़िस नून काफ़ सवाद सां ऐं इहो नून काफ़ बे सां नक़िस जी माना इहा हुई ढड़की पवणु लड़ी पवणु झुरी पवरी झुड़ी पइजाए चवंदा आहिनि लाड़ में पंहिंजा चारि चवंदा आहिनि जुड़ी पइजा फलाणे हंधु वञी हीअं लड़ी पएजा माना त हेॾा हलियो वञा पासो वठजांइ त हिन माना में हिते ईअं आहे नाखिबून त वञो रस्ते खां लड़ी वेंद लड़ी वेंदड़ माना सिधो रस्तो नथा वठनि हुन खां पासो करे था वञनि हलिया वॾा रहम न ऐं जेकॾहिं असीं हुन ते रहम कंदा त हर वक़्तु यानी हूअं त रहम त अलाह ताला रही गफ़ूर रहीम आहे रहम न पर हाणे हर वक़्तु हुनजो आख़िर में जॾहिं अज़ाबु हुन ते थी वियो हलियो उन खां पोइ अलाह राम कंदो हुते त पोइ हाणे मर्ज़ी जो मालिक आहे जीअं वणे थी करे फज़ल ऐं अदल जी ॻाल्हि हिते अचे थी पर सुवाल आहे त पोइ अलाह ताला हिते हीअं थो चवे रहम न होम उन ते जेकॾहिं असीं रहम करियूं हुआ हूंदा वकशफना मां बि हिम बिन दुर्रिन ऐं हुन सां इहो जेको तकलीफ़ अथनि जेको दुर अथनि जेको ज़र जेको तकलीफ़ जेको ॾुखु औख औखाई अथनि ज़र ज़र ज़र पिया चवंदा आहियूं ज़रूरु हिन में को ज़रूरु कोन्हे हिन में को तकलीफ़ कोन्हे हिन में को ॾुख रंज रंज कोन्हे त इहो जेको कश्यप न जेकॾहिं हटायूं कश्यफ जो हचा आहे काश्यप जो नालो रखंदा आहियूं काश्य माना हटाइण वारो जेको बुछड़ाई या बुराई जेका तकलीफ़ आहे ॾुख आहे अंज आहे हुनखे हटाए उहो काश्य कशिफ़ कशिफ़ना जेकॾहिं असीं हटायूं हुननि जो तकलीफ़ उहा जेका दुर आहे लत्जू फी तुगिया नेम या महून पोइ वरी बि जेको आहे घिरी पवंदा पंहिंजे शरारत में तुगयान में तुगियान जेको तगा आहे तगा माना बग़ावत आहे हिकिड़े लिहाज़ खां पर शरारत पंहिंजो इन माना में घणियूं तागी सभु इन माना निकिरनि था लफ़्ज़ विकेटनेस जेका आहे हुनजी ट्रांसग्रेशन जेको आहे तुगियान तुगयानी या महून अंधा थी हूंद या महून आम अमया माना अंधा या महून अंधा हूंद थी ऐं किरी पवनि पंहिंजो उन तुगयान में पंहिंजे शरारत में जेके जंहिंखे जहिड़ो रस रसी डिघी ॾिए त उहो बदमाश वधीक शरारत कंदो वधीक शरारत कंदो वधीक शरारत कंदो अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं अलाह ताला थो चए असीं हुन ते रहम करे हर वक़्तु जेको आहे सो हुनखे छॾींदा रहूं त पोइ हूंदो उहो ईअं कनि अंधा थी वेंदा अख़ज़ न पर जेके असां वठ कई उन्हनि खे अज़ाब सां वद अख़ज़ ना अख़ज़ अख़सि इयो अख़ज़ माना वठि करणु वठि हूंअं ई पंहिंजे सिंधी में जीअं मूं अर्ज़ु कयो त वठु पाण वटि इस्तेमालु थींदो आहे वठि पवई चवंदा आहिनि पायूं वेचारियूं चवंदियूं अॻे ज़माने में हाणे हिन ज़माने में चवंदियूं हूंदियूं पर हिते माना थींदसि त पाण खे हीणूं था कनि पाण खे झु झुकाइनि था पाण खे अस्तकानू अस्थकानू रबीम पंहिंजो फमस्तकानू अस्थकानू ले रबमि पोइ न न झुकायऊं पंहिंजे पाण खे रब ॾांहुं वमाए त दर रहूं न की त दर्रो कयूं निज़ारी कयूं आज़ी कयूं निज़ारी कयूं त दर दर रहो दर आहे जे त दर रहो जे त दर रहूं न त दर्रो करणु माना निज़ारी करणु आज़ी करणु ह्यूमिलिएट मिलिए पाणी पाण खे करणु मतिलबु त पाण खे माण्हू हीअं सम्झे अलाह जे आॾो अलाह त वॾो कहार आहे जबार आहे वॾो आहे पाण पाण वटि आकड़ कंदासीं हुन सां पोइ त कमु कीअं हलंदो <clears throat> हिते अख़ज़ना मिल अज़ाब फरमाईंदो वलकदनाज़ाबि रब हिम वमायत दर रऊन पोइ असां वठ कई उन्हनि खे अज़ाब सां पोइ न झुकिया पंहिंजे ऐं परवरदगार लाइ ऐं न की निज़ारी कयूं जो माना थी हिन मेंसि ताईं जो हत इज़ा फतहना जो असां खोलियासीं दरवाज़ा हुन जा अज़ाब जा बाबन जा अज़ाबिन शदी वरी सख़्तु अज़ाब जा दरवाज़ा खोलियासीं हुननि लाइ पोइ हुन में जेको आहे सो मुबलिस था थियनि माना मायूस मायूसी अख़्तियार अल्लाह जी रहमत खां मायूसी अख़्तियार खां मुबलिस नामी थियनि था अल्ला ताला जे रहमत ऐं हुन जी ॻाल्हि करे त उहो लज़ीज़ वल अबिसार वल अफ़ैद ऐं उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे कन ई ॾिना ॿुधण जे लाइ ॿुधण वारी ताक़त ॾिनई तव्हांखे ॿुधण जो हिसो ॾिनई तव्हांखे समह ॾिनई उहो हीअ अख़ियूं ॾिनई बसर ॾिनई बसर करण वारो न पर बसर माना बसारत अखियुनि खे ॾिसण जी ताक़त जेका आहे उहा उहा ॾिनई अफ़ाइद ऐं पंहिंजो दिलि ॾिनाई तव्हांखे जिन सां तव्हां सोचियो सम्झो रखो भई कल अलाह ताला जो ईमान जेको आहे दिलि में पवंदो अफ़ाइदा ॾिनाई तव्हांखे कलीलम मां तस्करूनि त तव्हां थोरा आहिनि जेके शुकुर था कनि पोइ बि हेतिरियुनि नेमतुनि जो हूंदो हीअ नेमत आहे जो तव्हांखे कनि न अथसि तव्हांखे अखियूं ॾींदसि तव्हांखे दिलि नसि कल्ब ॾिनो अथसि हिन सां हले थी सही ॻाल्हि पोइ जेको वीचारो को ॿोड़ो आहे को जेको अंधो आहे को जेको पंहिंजो बातो आहे या ॻाल्हाए नथो सघे छा गुंगो चइबो आहे हुनखे गुंगो आहे त पोइ माण्हू हिकिड़ी हुनमें वीकनेस थी वई हुनमें का ख़राबी थी वई त पोइ माण्हू सभु को मतिलबु त वीचारो थी थो हले धरती ते तकलीफ़ में थो हले पर तव्हांखे अखियूं तव्हांखे कननि कन्दा ॿुधण जे लाइ तव्हांखे दिलि दिलनियूं सोचण जे लाइ त बि नथा क़ुर ॿुधो नथा नथो सोचियो हुन ते नथा ॾिसो त अलाह ताला जूं आफ़ाक़ में जेके नेमतूं आहिनि जेके आयतूं आहिनि जेके निशानियूं आहिनि जेके मौजा धरती ते ऐं तव्हांजे चओ त आसमान में ज़मीन में विच में सभु कुझु उहे तव्हां ॾिसो नथा न को ॿुधो था ॻाल्हि क़ुर जी न को ॿुधो था रसूल जी पैगम पैगम्बर जी ॻाल्हि हूअ वहू अलज़ी हर हर इस्तेमालु थिए थो हाणे ॿ टे दफ़ा वाहूल लज़ी उहो आहे अलाह अलाह उहो आहे जेको हीअं थो करे जेको हीअं थो करे हाणे वरी ॿी आहे त हुन में बि वाह लज़ी दे तव्हांखे धरती में पखेड़ी आहीं तव्हांजे पहिरीं तव्हां टली पकड़ी था वञो माण्हू मुल्क जहान वञी वसाया अथसि थर बर बर बहर जबल जबले चोट थींदी ॾिसो वरी कीअं था पहुचनि हिते रोज़ु माण्हू हैरान थिए कराची में माण्हू जबल अहिड़ो हिकिड़ो हुयो जहिड़ो हुन हिते चढ़ी विया आहिनि माण्हू मथे हाणे हुते वञी घरु ठाहिया अथऊं हिते बि पोइ जॾहिं ईंदो मथां अलाह जो पहिरीं जबल जबल वारनि ते जेको रब पाक पनाह में रखे पंहिंजे हुजे पखिड़ी विया धरती ज़रा ज़रा जी ज़ाल रा अलिफ़ इहो ज़रा थियो ऐं ज़रा हू जेका ज़रिया ज़रा माना बनी वग़ैरह उहो ज़े ऐं रे ऐं आइन सां हीअ ज़ाल रा ऐं अलिफ़ सां ज़रा माना पखिड़े छॾनि तव्हांखे ज़रा आदि तो शरून ऐं उन मज़ा तव्हांखे वरी गॾु कयो वेंदो हशर नशर अशर जेको आहे तशरून तव्हांखे उते गॾु कयो वेंदो क़यामत जे ॾींहुं कबर मां उथल न ईंदो माकड़ वांगुरु पोइ मूंखे इहा यादि आयो त पोइ अलाह ताला चए थो सरा डोड़ंदा ईंदो सम्झो पोइ चवनि बाबा असीं त उथंदासूं ई कोन बस बादल मौत खे मञी जेके कोन था चवंदा असीं उथंदासीं कोन पोइ छा कंदो अलाह साईं जो उथंदो कीअं कोन मकड़नि वांगुरु डोड़ंदा ईंदो सूरत अलकारिया मुंहिंजी मकड़नि वांगुरु भॻाईंदो पोइ ॿियो ॿियो वरी महार सूरत में सूरत काफ़ में वरी फरमाई त पंहिंजो सरा तकिड़ा तकिड़ा ढोड़ंदा ई न ते भॻा अचो जीअं चओ न भॻा अचनि सभई हशर थींदो इहो अहिड़ो हशर थींदो ईअं कोन उते क़बरनि में पिया हूंदा हुते निकिरण खां इनकार करे वठंदो असीं असीं निकिरो ई कोन लॻा हाणे तूं छा कंदे तव्हांखे निकिरंदो कीअं कोन भाउ तव्हांजे वस जी का ॻाल्हि कोन्हे इहा ॻाल्हि मथे आहे हाणे वरी फरमाए हू लज़ीब उहो केरु आहे उहो हले उहो उहो आहे जेको जेको उहो आहे जेको यूही मी जेको मारे थो ऐं जीआरे थो इहो कोन तव्हांखे डॉक्टर थो मारे तव्हांखे डॉक्टर थो जीआरे तव्हांजो पीउ जेको आहे जीआरे थो तव्हांखे हयाती थो ॾिए ज़िंदगी थो तव्हांजी माउ थी हयाती ॾिए न माउ चई त माउ ॼणींदी पुटड़ा बाग भाग न विराहे पुटला ॾियणी छॾी पर हुन जी सिहत हुनजी आफ़ित तकलीफ़ में पइजी थो वञे माण्हू जो अॻिते हुनजो बछड़ो बीमार थी थिए माउ वीचारी परेशान पीउ वीचारो परेशानु भाउ भेण उहे सभई परेशान भाड़ो खे परेश बीमार थो थिए सख़्तु पढ़ियो पंहिंजे कुर्थ बि रहमत ले शहर शहर ॿुधायो आहे त उहो जेको सूरत बनी साहिल में हुनजे औलाद जी ॻाल्हि जिते उते शहर ॿुधाईं त फलाणे उन ज़माने में हिकिड़ो माण्हू हो जंहिं शेर ठाहियो जंहिंजो ऐं पंहिंजे हुनजो पुटु वरी आयो प्रस खे पुटु वरी यार रसुला साहिब वठि सही मुंहिंजो पीउ जेको आहे ख़र्चु थो करे अजाया हीअ थो करे हू थो करे माण्हुनि खे थो ॾिए फलाण खे हीअं थो करे हू थो करे ऐं हुनखे रोकियोसि पोइ रसुला साहिब हुनखे चयोसि भला मोकिल मूं ॾे तुंहिंजे पीउ खे वठी आहे तेसिताईं हज़रत हज़र जबैई इलाही इस्लाम आयो अची त हुनखां पुछजांइ जेको पोड़ो जॾहिं अचे त हुन खां पुछजांइ त तूं जेको ठाही आहे जेका ॻाल्हि तुंहिंजे दिलि में शेर ठाहियो अथई ऐं अञा कंहिं बि कननि कोन ॿुधो आहे तुंहिंजे पंहिंजे कननि कोन ॿुधो आहे उहो तूं असांखे ॿुधाए तो छा ठाहियो आहे पर उहो जॾहिं माण्हू आयो शेख त हुन चयो त साईं पंहिंजो हीअ ॻाल्हि पोइ तुंहिंजो पुटु शिकायत थो करे के पुटु मुंहिंजो शिकायत थो करे ऐं हुनजे मासियुनि खे हुनजे पुफियुनि खे ॾियां थो उहे वेचारियूं तकलीफ़ में आहिनि ऐं जेको आहे सो ख़र्चु जेको आहे मुंहिंजी जेका दौलत कमाई आहे हिन पाण कोन कमाई हुई उहा मुंहिंजी कमायल आहे ऐं उन मञा थो ॾियां ऐं इहा हाणे रईस थो थिए मोतबर थो थिए मूं ते बि पोइ चई त भला रसुला साज़न चयो इहा ॻाल्हि ऐं सम्झी वियुसि बिल्कुलु पर हाणे उहा ॻाल्हि मूंखे ॿुधा जेका तुंहिंजे कननि अञा न ॿुधी आहे जेका तुंहिंजे दिलि ठाही आहे उहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे सुहान अलाह पोइ शेर थो ॿुधाए हुन मज़े उहो कुर्तबी जे हुन में आहे पंहिंजो सूरत बनी साहिल जे तफ़सीर में ऐं पोइ आऊं वरी ॿिए वक़्तु पढ़ंदुसि खणी पर उन में चए थो जॾहिं तूं बि बीमार थी थी जॾहिं नंढड़ो आहे तॾहिं मुंहिंजी सॼी राति जूं पंहिंजो तकलीफ़ूं जेको राति जी निंड मुंहिंजी फिटी वेंदी हली हालांकि मौत जी मूंखे ख़बर आहे त वक़्तु मुक़ररु ते ईंदो पर तंहिं हूंदे बि आऊं एॾो परेशान थी थियुसि हाणे तूं वॾो थियो आहीं त हाणे मौत पर दीपट लॻो पियो आहे तुंहिंजो पादर जो मूं ते इलाह हाल वल कुवत इलाह बिलाह अली हाणे इहे आहिनि पंहिंजे प्रकार पंहिंजे पुठनि जा पंहिंजे धीअरूं वीचारियूं वरी मां सम्झां थो त चङियूं हूंदियूं जो भाइनि थियूं पंहिंजे ॿार खे पंहिंजे मशरक में अञा बि ईअं आहे पर मगरब जो हाल जेको आहे सो पट धीअरुनि जो पोइ रसोल सलाम जी हदीस आहे त जॾहिं धीअरूं जेके आहिनि माउ जूं मालिकनियूं थींदियूं हुन जंहिंजो त पोइ इहा ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां हाणे आउं अॻिते त वधा हिन ॻाल्हि खे त छॾियां थो हू कुर्तबी जो तव्हांखे ख़बर मालूम हुजे त उते शेयर ठहियो पियो आहे ऐं पंहिंजे मोलाना शफ़ी शफ़ी साहबु हुनजो तर्ज़ुमो कयो आहे ऐं उनजो वरी अंग्रेज़ी में बि तर्जुमो हुनजो मौजूदु आहे उन हिते सूरत जे तफ़सीर में इनशा अलाह तव्हां हुते पढ़ी सघो था तमामु सुठो शहरु आहे ऐं भलो पोइ फरमाए त लदी यूही वी त उहा जेको तव्हांखे मारे थो ऐं तव्हांखे जेको जिआरे थो मारे थो ऐं पोइ जीआरे थो लयल लयल वन नहार ऐं राति ने ॾींहनि जो इख़्तिलाफ़ु करे थो नी कॾहिं वार रातियूं वॾियूं आहिनि कॾहिं नंढियूं आहिनि कॾहिं हीअं आहिनि कॾहिं हू आहिनि हुनजो मुख़्तलिफ़ु हुअणु इख़्तिलाफ़ जी माना मुख़्तलिफ़ु हुअणु आहे साॻी ॻाल्हि आहे पर इख़्तिलाफ़ु हरू भरू को विढ़नि कोन पाण में पर पंहिंजो हुन मुख़्तलिफ़ आहिनि पर हुन जा वक़्तु बि मुख़्तलिफ़ आहिनि हर सियारे में ॾींहं नंढा त थियनि रातियूं वॾियूं थी थियनि ऐं ऊन्हारे में ॾींहं वॾा था थियनि ऐं पंहिंजो रातियूं नंढियूं थी थियनि अहिड़े नमूने सां ऐं अल इख़्तिलाफ़ मुख़्तलिफ़ हुअणु इख़्तिलाफ़ जी माना हुअणु आहे इख़्तिलाफ़ माना ज़िद कोन्हे <clears throat> वनहार अफ़लात अकलून पोइ अलाह ताला फरमाए थो पोइ अकुलु नथा रखो यानी तव्हांखे अकुलु कोन्हे को सम्झ कोन्हे वका सम्झो छो नथा भल कालू मिसल मां कालल अवलून पर चवंदा वरी बि त चई इहा ॻाल्हि आहे जेका असांखां अॻे वॾनि ॾाॾनि जेका कई हुई सा ओहिड़ी इहा ॻाल्हि आहे बसि पर चवणु लॻा जीअं चयो हो अॻियनि भल कालू मिसल मां चालल अवलून जेके अॻे चवंदा हुआ एतिराज़ु कंदा हुआ ऐं पंहिंजे पैगंबरनि ते तीअं ई बि हिन ज़माने जा माण्हू बि रुसला साउ जे ज़माने जा पर न असांजे ज़माने जा बि अहिड़ा असां मोहतबर आहिनि जेके अञा अलाह खे मञनि ई कोन था मूं ॾिठा आहिनि ॿ टे वॼण जेके अलाह खे मञनि कोन था चवनि अलाह वरी किथे आहे कहिड़ो आहे असीं पाणी पैदा थी पिया आहियूं आहिनि वीचारा पर अलाह ताला उन्हनि खे गाइडेंस ॾिए हिदायत ॾिए दुआ था करियूं उन्हनि जे लाइ भल कालू मिसल मां अकाल कालू उहो जेको अॻियनि चयो सो ई बि चवनि था छा था चवनि कालू अदा मितना व ترابا थोराबम व हिदामन ऐं नाला मबाउसून छा जॾहिं असीं मरी वेंदासीं ऐं जॾहिं मिटी थी वेंदासीं ऐं जॾहिं हॾियूं थी वेंदासीं ऐं छा पोइ असीं वरी उथंदासूं यकीन थो थी सघे जो असां विझंदा इहे असां सां ऐं असांजे वॾनि सां इहे वाइदा पिया मरनि कया अॻु में बि घणेई कंदा विया हलिया मरी विया हलिया उहे बि ऐं पंहिंजो अञा त असां क़यामत ॾिठी कोन्हे जे क़यामत आहे तव्हांजी सोगरा क़यामत जॾहिं मरो था त अलाह जे उन दुनिया में हलिया था वञो जिते तव्हांजो अज़ाब शुरू थो थी वञे हलियो या तव्हांखे सम्झि में नथी अचे त उहा क़यामत थी वई हली छोगरा क़यामत कुबरा जेका आहे सा पंहिंजो आहे आख़िरत वारी इहो ग्रोड़ी साहिबु पंहिंजो तमामु सुहिणे नमूने सां हिन ॻाल्हि खे सम्झायो आहे त हीअ कुबरा असरा क़यामत जेके आहिनि उनजी माना मुख़्तलिफ़ हीउ त एतिरा था कनि हे चवंदा कालू चयूं छा अइज़ा में लकद वना न हनो वा हा भाउना हाज़ा मिन काबलो इन हाज़ा इला असा तीर उला वरी चई असांखे अॻु में बि इहे ई ठगियूं सभु ॿुधायूं दड़खो ऐं बेशितो दिलासो ऐं फलाण ॻाल्हि तीर मटीर ऐं पंहिंजो इहे अॻु में बि कंदा हुआ इहे मिड़ी पुराणियूं कहाणियूं आहिनि से पियूं हलनि पियूं असां पंहिंजो इनखे मञूं कोन्ह था हाणे अहिड़ा माण्हू आहिनि धरती ते अॼु बि अला हौलोला खुत हा इन हाज़ा इलाह असां थीरु अवलीन इहे पुराणा किसा पुराणियूं आखाणियूं आहिनि अॻियनि जूं इहे मनी ॿुधाइनि था मरी ख़ैरु आहे असां उथंदासूं कोन कु पोइ अला तराज़ी जॾहिं एतिरा करे थो अहिड़े क़िस्म जो माण्हू पोइ उनखे वरी अला एतिरा चए थो चए थो भला मूंखे ॿुधा त कुल मनल अर्ध ऐं वसम मां कंहिंजी आहे धरती जेका आहे वन फी आहे जेकी इन में आहे कंहिंजो आहे तुंहिंजो आहे तुंहिंजे पीउ जो आहे तुंहिंजे ॾाॾे जो आहे कंहिं ठाही आहे कंहिं <laughs> पंहिंजो पोइ हीअ चवंदा आहिनि हीअ पाण ई ठही पई उहे जेके फिलासफ़र हुआ यूनान जा ऐं पंहिंजो अॼुकल्ह बि अहिड़ा जेके फिलासफर जेके फिलासफी पढ़नि था पंहिंजे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जे डिपार्टमेंट वञा फिलासफी पढ़ी निकिरंदा ॿार उहे छुटा कम खां निकिता जो बाबा बसि बसि असां पाणी पैदा थी वियो सां आहे न बस थी वई हली बसि इतफ़ाक़ सां दुनिया ठही वई हली दुनिया माना ईअं कीअं ठहंदी जेका पंहिंजो छा चइबो आहे हेॾी मुनज़िम आहे हेॾो हुनजो दस्तूर आहे हेॾो तरीक़ो आहे हेॾे ख़्याल सां हेॾे कंहिं ठाही आहे जंहिं ठाही आहे त ज़रूरु कंहिं हिसाब सां ठाही आहे जो राति ॾींहुं हुननि जो हिसाबु आहे उथणु वेहण जो आसमान में जेके पखिड़जनि पिया उन्हनि जो को तरीक़ो आहे का ॻाल्हि आहे न त ईअं ठही पई पाण ई पाणी त का हींअर ठई ठही ठही पए हीअं ओचितो तुंहिंजे अखियुनि जे अॻियां तुंहिंजो हुन पंहिंजो वीचारो जेको बर्नाड शाह हुन चयो त हिकिड़ो हुनखे ॾेई छॾियो टाइप राइटर पंहिंजे खे छा चइबो आहे मांकीअ खे मांकी खे टाइप राइटर सां ॾेई छॾियूं पोइ उहो भले इतफ़ाक़ सां सानेट हिकिड़ो ठाहे वठे जेको शेक्सपियर जे सानेट सां पूरो बीहे हुन बर्नाड शाह इहा ॻाल्हि कई आहे ऐं वेंदो बैक टू मेथूसीला में या कहिड़े किताब में इहा ॻाल्हि कई अथसि त हाणे इन मतिलबु त ईअं पाणी कोन थी ठहे पोइ इहे वीचारा वीचारा जेके क्रिश्चन आहिनि उहे बि जेके अलाह जे हुअण जी ॻाल्हि कंदा आहिनि पोइ चवंदा आहिनि हिकिड़ो ही वॉच जेका आहे पाणी त कोन्ह ठही पई हीअ कंहिं ठाही आहे न वॉच हिन जूं घड़ियूं जेके हलनि थियूं वॉच ठाहिण वारो को दिमाग़ वारो को अकुलु वारो को फम वारो को का शख़्स का हैसियत हुई हुन जीअं ठाही आहे उहो केरु आहे उहो अलाह ताला आहे पोइ हिते फरमाए थो कुल मनिल वमन कंहिंजी आहे यानी कंहिंजी मिल्कियत आहे हीअ जेका ज़मीन आहे <laughs> कंहिंजी मिल्कियत आहे अर्द वमन कंहिंजी आहे धरती ऐं जेकी हुन में आहे उहो कंहिंजो आहे <laughs> पोइ इन कुन तुम तालमून जेकॾहिं तव्हांखे को इल्मु आहे ॼाणो था त पोइ मूंखे ॿुधायो हुयो पोइ सयकूलून पोइ उन वक़्तु वरी अरबनि में वरी बि थोरी शनाख़्त हुई उहे चवंदा त अलाह जी आहे <laughs> पोइ लिल आहे की अलाह जी आहे कुल अफ़लात ज़करून पोइ जे ज़िक्र नसीहत छो नथा वठो छो इहा ॻाल्हि छो नथा अख़्तियार करे भई अलाह खलकींदड़ आहे अलाह मारींदड़ आहे अलाह जारींदड़ु आहे उहो वरी जारींदो इहा ॻाल्हि तव्हांखे समुझ छो नथी अचे पोइ उहे वीचारा अरब जेके हुन पुराणे ज़माने जा माण्हू वरी बि चवंदा धरती हीअ आसमान ठाहियो अलाह आहे पर असीं उथंदासीं कोन जवाबु आहे अलाह खे हाणे हिन ते वरी अॻिते फर्माए थो पोइ हुनखे चओ रसूल पाक हाणे त कुल कुल वरी हाणे घणा दफ़ा ईंदो कुल कुल मर रब समावाति सभु व रब अर्श अज़ीम जे कंहिंजो आहिनि इहे जेके सत आसमान आहिनि ऐं जेको अर्श अज़ीम आहे सो इहो केरु आहे हुनजो रब जेको आहे इहो मर रब समावाति सभु व रब अर्श अल अज़ीम इन आसमाननि जो रब केरु आहे पालण हार केरु आहे कंहिं ख़लकिया आहिनि कंहिं जोड़िया आहिनि केरनि खे हलाए पियो रब इन माना में ख़लकीनल बि आहे सस्टेनर बि आहे ऐं हुनखे हलाइण वारो बि आहे जो पई हले ॻाल्हि ईअं कोन्हे हिकिड़े दफ़े ठाहे छॾियईं पोइ ठही वई हली हाणे हुनजो को दस्तूर कोन्हे हलाइण जो बि हले पियो त कुल मरब समा हुआ सभु रबुल अर्श अज़ीम केरु आहे जेको हलाए थो आसमाननि खे ज़मीननि खे पंहिंजो अर्श अज़ीम जेको हले थो पोइ सही अकूल लीला भई वीचारा हुआ जेके अॻियां पुराणा माण्हू चवंदा हुआसीं अलाह अलाह पियो हलाए आसमान ज़मीन इहो जेको आहे अलाह पियो हलाए कुल अफ़ला त तकून पोइ चओ हिननि खे पोइ तव्हां परहेज़गारी छो नथा अख़्तियार करियो त तकवा छो नथा करियो अलाह खां ॾिजो छो नथा अफ़ला त तकून तकवा छो नथा करियो पोइ पोइ छो पोइ नथा भउ करियो भउ करियो अलाह खां छो नथा ॾिजो साईं चयो आहे पर साहिबु हिन कुनथुम तालमून पोइ पुछ चओ चओ हुन खां हाणे इहो हिन सूरत में कुल कुल इलाही दफ़ा कुल मई मिन बि कंहिंजे हथ में आहे तूं चओ कंहिंजे हथ में आहे कंहिंजे हथ आहे मलकूत कुल शयुनि सॼो मलकूत जेको आहे हुकूमत जेका बादशाह जेका आहे कुल शयुनि सभिनी शयुनि जी बादशाह कंहिंजे हथ में आहे वो युज़ीर हू बचाईंदड़ आहे भला युजार ऐं न बचायो वेंदो इन को कयो जेको हुनखे बचाए अलाह ताला सभु जो बचाए थो पोइ हींअर रमज़ान जो महीनो गुज़र या मुज़ीर या मुज़ीर या मुज़ीर बचाइण वारा दौलख जे बाहि खां बचाइण वारा अलाह ताला जो नालो मुज़ीर मुर पाण वरी चयांसि सिंधी में मुजेरी मुजेरी माना मुंहिंजा मालिक मुंहिंजा मूंखे बचाइण वारा इन माना में अजार उजरत ॾियण वारो मुज़ीर मज मुजीर ऐं युजीर सभई इन लफ़्ज़ मा इन रूट मा निकिरनि था असल मां पोइ युजीर वला युजार हू बचाइण वारो आहे दौलत जे हिसाब खां या सभिनी ॻाल्हियुनि खां ॿियनि खां ऐं भला इहो यूजारो हुनखे केरु कोन थो बचाए हुनखे हलाए खाराए पीआरे को अले नुजारो अले इन कुन तुम तालमून जेकॾहिं ॼाणो था त इहे ॻाल्हि सही अकूलू न लिल आहे हू चवंदा त अलाह अलाह थो अलाए अलाह थो बचाए अलाह जी मलकियत आहे सॼी हर्श ज़मीन सॼो कुझु हुनजो आहे कुल्फ अन आहे पोइ केॾांहुं जादू लॻे थो तव्हांखे तव्हां केॾांहुं भॻा था वञो छो किथां था तव्हां तव्हां ते जादू लॻे थो अन आहे किथां तव्हां ते जादू लॻायो वियो आहे फहिल मचहूल या पैसेफ टेंस जेको आहे सो हिन में आहे तुस किथे तव्हां जादू लॻाया विया आहियो जादू तव्हां ते लॻो आहे जादू थो लॻे तव्हांखे ओम बिल हक पर असां ॾिनोसीं पंहिंजे नबी पाकिसला खे जेको किताबु जेको दीन आहे हक़ जो ॾिनोसीं इनहम लाज़बून ऐं इहो कूड़ा आहिनि जेके अलाह ताला खे नथा मञनि ऐं आख़िरत खे बि नथा मञनि ऐं बस बादल मौत खे नथा मञनि उहे जेके आहिनि से कूड़ा आहिनि ॿी वॾी इहा ॻाल्हि त हुन को पुटु कोन वरितो आहे जेको पुटु चए मुंहिंजो पुटु आहे मूंखे मदद कंदो बादशाह हलाइण में हुकूमत हलाइण में मुंहिंजी इलाहियत हलाइण में उलूहियत हलाइण में मुंहिंजी मदद कंदो अहिड़ो को हुनखे ज़रूरत कोन्हे आज़त कोन्हे हू मोहताज कोन्हे कंहिं पुट जो न को धीउ जो न को माउ जो न को पीउ जो ॿिए हंधि परमिया पोइ पुटु किथां ईंदो मूंखे मूंखे त ज़ाल आहे कोन्ह का माउ साहिब जी हुनखे साहिबु आहे हुनखे साहिबा आहे कोन्ह का साहिबियाणी मां अथसि कोन्ह ज़ाल जा अथसि कोन्ह पोइ पुटु किथां आयो मतिलबु त माण्हू इहे चवंदा भई इहो फलाणो पुटु आहे उहो जेको फलाणो आहे उहो अलाह जो पुटु आहे हाणे पुटु किथां थियो भई इहो हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो हो यूदन पहिरियों हज़रत दाऊद अल इस्लाम जे मुतालिक़ चओ उन हज़रत दाऊद जेको आहे पुटु आहे पोइ उहो जेको खां अॻु में मलिक सिदखे जेको आहे चओ अलाए किथां आयो कहिड़ो कहिड़ो साम अल इस्लाम जो औलाद मुंहिंजा चऊं उहो बसि पुटु आहे अलाह जो जो ठीकु आहे सभु को पुटु अलाह जो पोइ चऊं असीं सभई पुट आहियूं अलाह जा पाण वरी बि यहूदियुनि में एतिरी फज़ील चऊं सभई असीं पुटु आहियूं अलाजा त ठीकु आहे भई पुटु आहे माना मखलूक आहे अलाह जे इन सेंस में हुननि इहा ॻाल्हि चई पर हाणे छो हीअ जेके ईसाई आहिनि चवंदा न बाबा हू पुटु हुनजो हिकिड़ो बसि पर ॿियो को पुटु ई कोन्हे को बसि हिकिड़ो हसि हज़रत ईसा अल इस्लाम भई हज़रत ईसा अल इस्लाम वीचारो छा पुटु थींदो हज़रत ईसा कमिसल आदम आदम अल इस्लाम वांगुरु आहे आदम अल इस्लाम खे न को माउ हो न को पीउ हो ऐं हीअ जेके हिनखे जेको हुसि माउ हुई पीउ कोन हो बसि अलाह ताला ईअं खलकियो हिनखे कुन फ़ुन कर सां खलकियईंसि अहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे माण्हुनि खे पुटु जेको आहे अलाह ताला खे ज़रूरत आहे ॾाढी ॾाढी हाज़त आहे वरी धीअरूं ॿिया वरी चवंदा मलायक जेके आहिनि धीअरूं हू जेका लात आहे सो हुनजी धीअ हू जेका मनात आहे सा हुनजी धीअ हू जेका फलाणी सा हुनजी धीअ हू जेका फलाणी पुटु थी ॾिए हू जे फलाणी थी जीअं थी करे हूअं थी करे हू जेका फलाणी जिते किथे सभिनी क़ौमनि मंझि इहे धीअरूं ऐं पुटु ठाहे रखिया अथऊं ऐं मलायकनि खे धीअरूं था चवनि अलाह ताला जूं हाणे फर्माइनाहिन न कोन को पुटु अख़्तियार वरितो आहे ऐं न को को हुन सां गॾु कोई ॿियो ख़ुदा जेको इलाहिन इलाहिन अलाह अल अल अल अल अल अल अल अल अल अलाद सु अलाह अम्मा यस न वरितो अलाह कोई ॿारु वलदि ऐं न आहे उन सां गॾु कोई ॿियो ख़ुदा न त नीह हा हर हिकु ख़ुदा पंहिंजे मख़लूक खे ऐं चढ़ाए चढ़ाई कंदा हिकिड़ा उन्हनि मां ॿियनि थिए हाणे ॿियो दफ़ो हीअ हिन सूरत में इहा ॻाल्हि अहिड़े मज़मून जी ॻाल्हि अहिड़ो माना जी ॻाल्हि जेका शहीद कई अथसि पहिरीं में कीअं उहा वरी वरी था ॾिसूं हुनखे ऐं पर हिनखे पहिरीं ॾिसूं त कुल इलाहिन बि मां ख़लक सम्झो हर हिकु ख़ुदा पंहिंजे मख़लूक खे ऐं चढ़ाए चाहे अलाहाबाद अलाहाब हिकु ॿिए ते चए हलो त हलूं था हुनखे ज़ूस खे था हली मारियूं हलो त हुनखे उहो जेको फलाणो अखिलीज़ आहे उनखे था हली मारियूं हलो त फलाणे कृष्ण खे फलाणे खे भॻवान खे फलाणे अर्जुन खे फलाणे खे हिन खे हुनखे हलो त हली था हुन ते चढ़ाई करियूं हुनखे था मारियूं पोइ जेके लिखियो आहे पंहिंजो युलिस छा चइबो आहे होमर जो जेको किताबु इलियड ऐं युलिसिस इन में जेको इहे आहे न हिकिड़ा खुदा आहिनि ॿियनि सां विढ़नि था पिया पोइ खुदाऊं ऐं ख़ुदा जहिड़ो लॻो पियो आहे हिक ॿिए सां पोइ ईअं थिए जेके अलाह ॿिया हुजनि हा त पोइ वेठा हिकु ॿिए सां विढ़ंदा हणी हिक ॿिए जो कानो ख़राबु करे छॾंदा हाणे अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि अॻ में कंहिं आहे त नंबर एकहतरि में आसमान ज़मीन मि फसाद पकड़न फीन जेको हुनमें हुजे आहे बल अतई ना होम बि ज़िक्र फॉम अन ज़िक्र मोहरदून बस असां इहा ॻाल्हि हिते अॻ में कई हाणे हिते वरी ॿी ॻाल्हि कई माना त ॿिन्ही क़िस्मनि जा ॿिया मुनकर आहिनि मतिलबु इनकार करण वारा जेके काफ़र आहिनि हिकिड़ा उहे आहिनि जेके चवंदा त अलाह त का शइ आहे ई कान का का ॻाल्हि ई कान का ख़लकण वारो बसि पाणी हादिस आहे पाणी थी पई धरती वरी ॿिया जेके आहिनि शरीक था कनि अलाह खे ॿिया ॿियनि ॿियनि सां त हीअ बि अलाह जा शरीक आहिनि हीअ पुट आहिनि हीअ धीअ आहिनि हीअ हुनजा ॿिन्ही क़िस्मनि जा काफ़र जेके आहिनि से मौजूदु आहिनि पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो आलिम ग़ैब व शहादत फ़त आला अम उहो ॼाणंदड़ आहे ॻुझजो ऐं ज़ाहिर खे शहादत ग़ैब ऐं शहादु ॿिन्ही खे ॼाणे थो जेको पधरी आहे शइ हुनखे बि ॼाणे थो फताल आला अम्मा यूस पोइ मथां आहे उनखां जंहिंखे शरीक था कनि साणुसि उन्हनि शयुनि ॻाल्हियुनि खां मथे आहे कुर रब इम्मा तुरी यनी मायू अदून हीअ तमामु अहम ॻाल्हि आहे त चओ हे मुंहिंजा रब जेकॾहिं ॾेखारी मूंखे इहो जंहिंजो हुनखे न लाइ यानी <clears throat> यानी क़यामत हिननि ते अचे या हिन ते अज़ाबु अचे कुल रब इमा तुरी यनी मां यू अधून रब फलाती क़ौमी पोइ उन वक़्तु मूंखे इन्हनि ज़ालमियुनि क़ौमनि मां न कजांइ यानी मूंखे हिननि सां गॾु तबाह न कजांइ बर्बादु न कजांइ जॾहिं अज़ाब न मोकिलिजांइ पोइ इन करे रसुला अलाह ताला फ़रमायो जॾहिं तूं हिन सां आई तेसि हुन ते कीअं अज़ाब मोकिलियां जॾहिं इस्तफाक़ पढ़ण वारा आहिनि पंहिंजे तुंहिंजे मके में त आऊं कीअं हिन ते अज़ाब मोकिलियां पोइ इहा ॻाल्हि इन करे हिते चईरा लादुन पोइ असां उन ॻाल्हि करण ते कादिर आहियूं जेका तोखे तोसां असां वाइदो कई आहे हिन वाइदो जेको कयोसीं सो तोखे असीं ॾेखारींदासीं इना अला अनुर लखा असीं हुन ते कुदरत रखूं था जेको असां तोसां वाइदो कयो आहे त तुंहिंजी फ़तह थींदी ऐं तुंहिंजा दुनिया जेका तूं सुल्तान थिए शाम जो ऐं जेको हदीस आहे हुन मज़ त पंहिंजो मखे मां हिजरत कंदो मदीने में ईंदो ऐं खां पोइ सॼा मुल्क़ जेके आहिनि मुस्लमान थींदा इहो असां तोखे ॾेखारींदासूं पोइ उलाद पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो वफ़ात खां अॻु में जो सॼी अरब जेको आहे सो हुन में पखिड़िजो इस्लाम ऐं इस्लाम ॿाहिरि पाण मैसेजिस मोकिलियईं बादशाहनि खे त इस्लाम अख़्तियार कयो ऐं तव्हांजो वक़्तु अची वियो आहे ऐं अहिड़ी ॻाल्हि थी वई आहे हते असां पूरो था करे अला मफ़लना वरमना वर झुकना वआ फज़ना वादन स्वातमी स्वातीनी